Ba, elduden larun batean, martxoaren emezortzian, ernai kantolatuta landa eremoren etorkizunerako herri alternativa orain izenburupeko gazte topak ospatuko dute Dona Marian. Landa eremuko herrien etorkizunaren inguruan nausnartzeko eta bertan ematen diren zenbait arazoi irtenbideak bilatzeko eginen dute topaketa. Honen inguruan, xietasun gehiago jakiteko, telefonorain bertze aldean Josu Txoperena dugu, bortzidietako ernaiko kidea. Kaixo, Josu? Epa, egunon. Zer moduz? Ongi, ongi, ja eh, hemen behira eta azken gauza kantolatzen. Bai, pentsatzen dut azken egun hauek horretako direla ez eta tope ibiliz, ibiliko zaretela hori prestatzen. Bai, azkeneko kontu batzuk lotu gara dire, e, tiketak saldu, jendia informatu eta hortan ari gara azken egun honetan. Mm -hmm, ederki. E, bueno, malerrekan eginen da topaketa hau, e, bino e, eskualdeko bertze taldeak ere parte hartzen duzue e, antolaketan, ez? E, bai e, baztango ernai eta bortzirietako ernai ere, e, bueno, denak elkarrekin antolatzen duzue topaketa hau. Bai, e, egiarran e, e, posibile litzateke dinamika diferente egitea, bino, bueno, e, eskualdetako egoerak nahiko berdintzu dira, eta egon egokia batera antolatzea, egun bat atetzeko baita aizagoa delako, eta hori problematika berdinen ingurun arituko ginelako, da landa ere mun, eta bortzirio emalerreka baztan, hori, egoera igualtxun dauden eskualdik dira, eta horregatik batera antolatu du. Bueno, aipatugun modun, e, larun bat honetan, Dona Marian gazte topaguna antolatu duzue, landa ere moren, etorkizunerako herri alternativa orain izenburupean. E, eh, zein izanen da topaketa honen helburu nagusia? Pues, egiarran, e, eh, iritzen zegoen, e, guk egiten dugun irakurketan gainen, beharrezkoa zela e, topaketa bat itia, gaur gaztin gana gehi hor biltzeko eta kontzientziazio bat emateko, eta hori, alternatiban ingurun, do, problematikan inguruko alternatiban ingurun, hausun hartzeko eta borrokara batzeko jendia. E, aipatu dugu, e, Dona Marian eginen duzuela, e, landa ere muko herria da eta aldarrikatu nahi duzuenaren, ba, igual adibide garbia, ez? E, pensatze dut, edozein herrietan ere egin alizan entzela, baina, bueno, Dona Maria aukeratu duzu eta pensatzen dut e, arrazoi horrengatik edo horrelako arrazoi baten gatik izanen dela. Bai, e, guretzat egiarran, e, errexagoa izan entzen Dona Esteben do, do, Elizondon, egitea, e, dauden balia biden gatik. Mhm. Nio, bai, irudikatzen genuen igual, e, herri txiki batin egin barratzela, e, eh, jendia bere herri ondixioko buru jaortzatik atetzeko, ikusteko e, zein den egitazko landa ere muko errealitatea, badela errealitate bat gordina eta jendik ez duna ikusten, eta hori, e, aukeran arte den irurita, eta duna marire bai, eta azkenen azkenen donabari aterizan bertan egin du. E, Un hori aprobetsatuko duzue baita, bueno, e, zenbait arazori edo irtenbidea bilatzeko edo zenbait arazoren ingurun e, ausnartzeko batez ere e, gazte zareten aldetik, ez? E, pensatzen dut, ba, zenbait arazok kezkatzen dizuela eta e, oietako bat, bueno, ba, problematika da, e, bertzi gauza unitzen artin, ez? E, azken ernaiko, e, malerrekako ernaik, e, inkesta bat banatu du edo egin du, e, gazten artean bazabaldu duna, eta horrekin ba, emaitza batzuk atera dire, eta pensatze dut ba, horren inguruan ere arituko zaretela, e, bueno, ba, hor e, arazo larri bat dagoelako batez ere, ba, gazteen etorkizunari begira, eta eskualdean edo euren herrietan ez, e, bereien etorkizunari ikusten duten gazteen artean. E, bai, egiarran, e, <clears throat> problematika berdintxu dire, eskualde guztietan bai malerrekan, bastanen eta bortziritan, igual gehizio azaleratzen dire batzutan bertzetan bino. Mm -hmm. bueno, guk hori, irakurketa nahiko orokorra indugu, eta gero lokalera jarri gara lanin. Hau da, ikusten dugu e, Euskal Herriko eta Baztan Bidasoko lan ere mutan e, eh, aldaketan ematen ari direla azken urtetan. Eta erru gehiena egozten dugu globalizazio hori eta e, nabarmentzen den sistema kapitalistari, eta horrek erraten dugu e, eh, landaremuko egoera zarrado irauli dula, eta honet, zukerramezala, e, eh, egin du zerbitzuk galtzia, e, adibidez ikusi da e, eskola gutxigo daudela, gero, bo, gero eta eskola gutxigo daudela e, gure eskualdin, e, izan labaingo eskola jaztagola, adibidez guain dela gutxi aterri da e, bo, ondoko eskualde bateko auritzeko eskola itxiko dela, baitare ere nabaritzen dugu dendak bastante gutxiko da dela, e, zerbitzuk, eta abidez, gaur egon e, lesakan nabarmen ikusten da e, osasun zerbitzua gero eta okerragoa dela, abidez, abidez martxuren ama egin da e, bertze e, mobilizazio bat osasun etxean egoera salatzeko, eta horlako gauza haunitzen batik, E, lan zintxugun kontuk, eta horregatik alternatiban eraikuntza aldarrikatzen dugu. <laughs> E, eh, bueno, erraten aldugu ez, aipatu duzun bezala, ba, eh, arazo guzi hoiek, ba, erro bera edo berre, beretsua ez eh, dutela. E, hori guztia, e, bueno, egitarau bat duzue pres, bino hor tartin, ba, mai inguru bat izanen duzue, pensatze dut, hori aprobetsatuko duzuela, ba, e, eh, augustiaz ez solasteko. Bai, e, eh, mai ingurua amabitan izan da, eta hori, e, eh, izen burua dinamikan berdina da, landare moren etorkizunerako herri alternatiba orain, eta horretarako hiru persona ahitzeoki deitu jugu, Joseba Otondo e, batango alkatia dena, E, Gotzone, sestorain e, leitzako idazle eta e, hori, nekazaria eta tasio erkizia. E, hainbat proiektu ekologista eta e, bertako proiektutan nahiko aditua den politikaria. Eta, bueno, beraiek parte hartuko dute, baina zuen hartin ere zakit ideiak, e, bueno, elkarbanatzeko aukera izanen duzuela bertan ere, ez? E, bai, bueno, guk dinamizatua den da mai ingurua, beraz, e, galderak inta hori neko bideratua egonen da, minio, bueno, e, garrantzitsu ditugu persona beraien ekarpenak ematea eta horren ematea zentraletasuna, minio, bueno, gero baitare tartia honen da galdera egiteko eta dauden zalantzak erritzeko. Ederki. Eta, bueno, e, hori zaren da egunean zehar pres duzuen ba, ekitalditako bat, ez, e, bueno, garrantzitsuenetarikoa gainera, ez, honen inguruan arituko zaretelako. Mino bertzaldere, badituzue bertze jarduera ekitaldiak pres, E, eh, Gehio igual, bueno, denetik duzue, bino besta giroan ere ez, e, eh, audena aldarrikatzeko eta salatzeko nola bait. E, eh, kodotuko diguzu pixko bat ze, zer duzu enpres egunien zehar? Bale. <clears throat> E, pues, eguna hasiko dugu e, goizeko amarretan, pilota partida batzukin, e, lehenbizko naroa elizalde e, eta Andre Aldaregia arituko dire, bata bertzin aurka, mm. eta ondotik Oier Erriztegi eta Mikel Nikel Ondotik lehen aipatu duen mai ingurua izanen da, amabitan, eta mai inguruen ondotik <clears throat> herri batkaria. Mm Ordu bitan. Lautan, e, seitik bedetzira egonen den gazte topagunean e, aurkezpena eginen da bertxotan, bostetan e, talierrak egonen dire pues, landaren muko e, oitura ezberdinekin, izan e, senda belarran talier bat, bertze bat baratzekoa, eta hola. Mm -hmm. Seiterritan e, kilometro zero tombola dituguna izanen da, tombola arrundu bat izanen da, e, dena bertako produktukin izan, e, bertako idazleen liburukin, bertako elikagaiakin eta eta bar. Zazpiterritan batuka egonen da Don Amariko erritik, eta amartan kontzertuk egonen dire, lehenbiziko xabaltz, ondotik burutik, eta akautzeko gabezin erromeria, arratzen Mm Ederki, eh, ez dakit bazkariko edo kontzertutarako edo txartelik behar den, hori eh, oainik hori eh, eskuratzen aldiren e, egun hauetan? <clears throat> Bai, e, hauek e, arte lortzen alko dire, Elizondon, Donamari indonezte ben beranta lesakan, Beraz, hori, bazkarirako beharrezkoa tiketa eta e, nahi duen guzik, hortzegun arte izanen du EPEA erosteko, eta e, erostera joateko aukerarik izan ez, e, espada, e, aukera izan da baitare gure zeletatik, edo e, ernaiko kidiri idatzita lortzeko. Ederki. Ba, ez dakit zerbait ere gehiu aipatu nahi duzun, bukatu zinetik, edo bueno, zerbait eri garrantzia eman nahi diozun e, larun batiri begira? Ez, hori, aipatzia jendiri eta batez ere gaztiri aukera politazan dela hori, alternatiban ingurun hausun hartzeko eta e, borroka honetan e, jakintza eta indar hartzeko. Beraz, animatu nahi gazte guzik egitarauan parte hartzera, e, eo zein ongi etorri izanen da, eta berterik Ederki, ba, Josu, mila esker gurekin izategatik eta audena kontatzeagatik eta, bueno, ba, guk ere hemendik animatuko ditugu eskualdeko gazteak, ez, Dona Marira hurbiltzera eta zuekin batera, ba, guztioi eragiten digun arazo aunitz e, hauei, ba, irten bide bat ematera. Bueno, ba, eskerrik asko eta animo, eta zorte hon egun hauetan. Bai, eskerrik asko zorea.